հավանաբար քաջածանոց չէր փռերի մոտ ստեղծվող պատկերին։ Պիտի ասվեր, հերթում կանգնած ամեն մեկին եւ ոչ թե յուրաքանչյուր ընտանիքի է վաճառվելու մեկական հաց։ Ոնց ասեր, համել յուրաքանչյուր ընտանիքի լավ է հնչում Այս արտահայտությունը հոգատարություն է ճառագում։ Իսկ հերթում նույն ընտանիքից մի քանի անդամ էր կանգնում, կամ էլ անուններ գրել տալիս։ Նույն անձը մի քանի տեղ էր հերթ կանգնում։ Մեղադրելու չէ։ Հերթացուցակում գրանցվելը դեռևս երաշխիք չէր, որ գոնե 2-3 օր հետո կհաջողվեր հաց ձեռք բերել։ Հերթերը սկիզբ էին առնում գիշերվա ժամը 1-ից, այն դեպքում, երբ փուրն աշխատանքը պիտի սկսեր առավոտյան ժամը 9-ից թեժ վիճաբանություններ հերթում կանգնածների միջև, հացի փուրի պատասխանատուի հետ, որն առանց ամոթի անտեսելով իր իսկ կողմից առանց այն էլ կողմնակալությամբ կազմված հերթացուցակը հաց տալիս էր նախ իր ծանոթներին, ումից որևէ ակնկալիք ուներ։ Իսկ ոստիկանը գալիս հանդարտեցնում էր կողմերին, հերթում կանգնածների աչքերը բացում։ Դու լինեիր առաջուց ծանոթ բարեկամիդ չէիր տա, այդպես պիտի ասեր, որ իրեն հացով ճանապարհեին։ Հա, խոսում ենք Ստեփանակերտում հացի կտրոնային համակարգներ դնելու մասին, Առաջին օրն իսկ կտրոնների տրամադրման դանդաղ ընթացքը հիասթափություն առաջացրեց։ Ոչ բոլորը կարողացան կտրոն ձեռք բերել։ Սեպտեմբերի 5-ին սկսվեց հացի վաճառքը։ Ամեն ինչ հանգիստ էր, առանց հերթի բաժին հացը վերցրու։ Դրանից լավ բան Ոմանք բողոքում են, թե 200 գրամը քիչ է, հացը սև է, ծորենի ալյուրի հետ եգիպտացորենի ալյուր ու թեփ խառնած։ Մեր ունեցած հնարավորությունը դա է։ Գերադասելի չէ օրական 200 գրամ երաշխավորված հաց ունենալ, քան շնչին դիցուկ հասանելիք 400 գրամի ակնկալիքով ժամերով հերթ կանգնել ու դատարկաձեռն մնալ։ Հաջորդ օրը տհաճորեն զարմացանք հացի փրերի մոտ հերթերը տեսնելով ժամանակավոր բան է, մտածեցինք։ Նախորդ օրը կտրոն չստացածները կտրոնը ձեռք բերել ու պիտի հաց գնեն, կկարգավորվի վիճակը, բայց չէ։ Արցախի հանրապետության պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեն հացի վաճառքի առաջին օրը ստուգումներ է անցկացրել ու բացահայտել դեպքեր, երբ հացի նախատեսված քաշը չի պահպանվել։ Ալյուրի բաշխված քանակին համապատասխան կտրոններ չի ներկայացվել հիմնադրամ։ Մեկ տնտեսվարողի հաջորդ օրը այլոր չի մատակարարվել։ Այո, պիտի պատժվեն կարկազանցները, բայց ոչ այն կերպ, որ դուժի գնորդը նվազի հացի ծավալը։ Ահա եւ քեզ հերթ։ Քաղաքացին, ով չի կարողացել համար 1 ու համար 2 կտրոններով հաց ձեռք բերել, երրորդ օրը հաց պիտի գնի միանգամից 3 օրվա համար։ Ահա եւ քեզ հերթ ահա եւ քեզ հաց ձերկ բերել չկարողացող նոր քաղաքացի։ Այս շղթան պիտի շարունակվի մինչև տրամադրված կտրոնի վերջին 8-րդ օրը, կարծում եմ հաջորդ օրերին նույնպես։ 8-րդ օրից հետո նոր կտրոններ պիտի հատկացվեն։ Ենթադրում եմ Վերստին ամեն ինչ իրար է խառնվելու՝ հին կտրոն, նոր կտրոն, ինչպես եղավ շրջափակման ժամանակ կտրոններով սննդամթերք ձեռք բերելու ողջ ընթացքում։ Համապատասխան կառույցները, եթե ժամանակ առ ժամանակ ստուգումներ անցկացնեին, ապա կպարզեին հացի փռերում կատարվող ապօրինությունները, ալյուրի վաճառքի, հացի քաշի առանց կշռելու էլ նկատելի նվազումը եւ այլն հուլիսի վերջերից սկսած, երբաց արդեն ձեռք էր բերվում մեծ դժվարությամբ, հացին առնչվող ամեն ինչ պիտի լիներ խոշորացույցի տակ։ Մինչև այդ էլ հացը 1-2 անգամ քչություն է արել, սակայն իշխանությունները վստահեցրել են, որ ալյուրի անհրաժեշտ պաշար կա, որ պահանջից շատ հաց գնելու հետևանք է, որ ոմանք սննդի պակասը հացով են լրացնում եւ այլն իսկապես վիճակը կարգավորվել է մի քանի օրում։ Շրջափակման ողջ ընթացքում սննդամթերքի պակաս զգացել ենք, բայց հացի ոչ, եւ իշխանությունների հավաստիացումներին, որ ալյուրի պաշար ունենք, հավատացել ենք։ Երբ նույն այդ իշխանություններն ասացին, որ տեղումների պատճառով հնարավոր չէ ծորինի արտերը հանձել ու դրա համար է հացի արտադրության ծավալը նվազել, հասկացանք, որ չէ, պահեստները դատարկ են։ դա Առնվազն հունիսի 15-ից հետո, երբ Ադրբեջանը կատարյալ պաշարման մեջ առավ Արցախը ու չթույլատրեց Հայաստանից ոչ մի ապրանք տեղափոխել այստեղ, հացը պիտի վաճառվեր կտրոններով։ Ինչի վրա էին հույս դրել։ Ոչ քիչ համայնքներում արդեն օգոստոսին սկսել էին հացը վաճառել կտրոնով եւ շնչին ոչ թե օրական 200 գրամ, այլ ավելի շատ։ Ինչի էին սպասում Ստեփանակերտում, որտեղ ավելի սուր էր հացի խնդիրը։ Ըստ երևույթին նրանք, ովքեր պիտի որոշումը ընդունեին, հացի խնդիր չունեին, գետ մի անգամ հացի հերթում չեն կանգնել։ Արդեն պաշտոնաթող նախագահը օգոստոսի վերջին հայտարարել էր, թե շուտով կլուծվի հացի խնդիրը։ Ինչ էր նկատի ունեցել՝ կտրոնային համակարգի մցնելը, թե ուրիշ բան, դժվարանում եմ ասել։ Չէ, շատ են կողահաստ այլուրով բարձած ադրբեջանական բեռնատարները քանի օր է սպասում են Աղդամում։ Մինչդեռ մենք մերժում ենք ճանապարհը բացել դրանց առաջ։ Գթարատ Մեհրիբան Ալիևան կգար, իր ձեռքով ալյուր կբաժաներ Ստեփանակերտցիներին, իսկ Աննա Հակոբյանը ոչ թե Լաչինի միջանցքով, դարձյալ Աղդամի ճանապարհով կժամաներ, խաղաղության օրակարգը գործի մեջ դնելով, ու մեզ համար աջապսանդալ կպատրաստեր փառահեղ ճաշ, որը կվայելեինք սպիտակ հացով։ Իրենց բակում աճեցրած բադրիջանը չեր բերի։ Պատիվ կլիներ Ստեփանակերտում կիլոգրամը 2000 դրամով վաճառվող բադրիջանը գնել, եթե գտներ իհարկե։ Կիլոգրամը 1200 դրամ արժեցող անգամ ճաշում օգտագործելու համար ոչ պիտանի լոլիկը չեր գնի, կգներ թանկը, որակյալը, ձերքը հոգարի տակ չէ, ինչպես էր մինչև 2018 թվականը։ Պաղպեղը կգտներ, կարտոֆիլը կասկածում եմ, կարտոֆիլ լիներ կտրոնները չիրացված չէին մնա, տեսնես ամառանոցի հողակտորում չի աճեցրել, զգուշացնեինք հետը բերեր, Այլապես իր ամուսին վարչապետը արցախցիներից Բադրիջան չաճեցնելու ծուլության մեջ մեղադրելուց հետո կդատապետի կարտոֆիլ չաճեցնելու համար երկու հարևան երկրների տիկնայք հաշտությունը կնշանավորեին վերածննդի հրապարակում աջապսանդալի փառատոն կազմակերպելով սպիտակ հացի ցուցադրմամբ սիրտդ որքան ուզում է կեր անվճար աջապսանդալ սպիտակ հացով ինչ երանություն Աջապսանդալային ապագայից Աստված մեզ հերու պահի։ Ինքներս Աստծուն պիտի օգնենք, որ մեր ապագան ուրիշ լինի, մեր ուզածի պես, որ Նիկոլի արտաքին ու ներքին աջապսանդալային քաղաքականությամբ մեզ չկործանի։ Արցախը ու նաև Հայաստանը նկատի ունեմ։ Վերադառնանք Ստեփանակերտի շուկաներ, խանութներ, փողոցներ։ Գները օր-օրի աճում են, 1000 դրամից պակաս ոչինչ չի վաճառվում։ Վերահսկող կառույցները վաղուց Միրգ Բանջարեղենի սահմանային գներ չեն հայտարարում։ Խաղողի գին սահմանել էին 900 դրամը, վաճառում էին 1500-ից 1600-ով։ Սահմանված 300 դրամով կանաչի գնելը պատրանք է, 600-ով խնդրեմ։ Վաճառողը դիտողությանը տիպատասխան վրա կբերի։ Facebook-ում այդ գինն է գրված, Facebook-ից գնիր։ Վերահսկողները հորդորում են նման դեպքերում անմիջապես տեղեկացնել իրենց։ Այս քաղաքում չեն ապրում, չգիտեն վիճակը, ինչ ձև է, տեղեկացրեք, տեղյակեք, ինչ է քանում զսպելու համար գնաճը, ինչ մթերք է առաջարկվում թանկի փոխարեն։ Ստեփանակերտին իսկապես մակարում է։ Լուղերում ոչինչ, սեփական տնտեսությամբ մի կերպ յոլա են գնում։ Հացի համար հերթեր են, խանութները դատարկ, վաղուց կատնամաթերք չի արտադրվում, հանրային տրանսպորտը չի գործում, Ուղևորատար ու բեռնատար հիմնական փոխադրամիջոցը դարձել են հեծանիվն ու ինքնագլորը։ Մանկապարտեզները սեպտեմբերի 1-ից չեն գործում։ Հանրակրթական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի ուսումնական գործընթացի շարունակվելը վտանգի տակ է։ Աղբը հասկանալի պատճառներով ամեն օր չի հանվում քաղաքից։ Լիքը աղբարկղերի մոտ աղբակույտեր են գոյանում, ինչը կարող է հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Տշնամին զորք ու տեխնիկա է կուտակում շփման գծում։ Հայաստանի հետ սահմանին հայ-ռուսական հարաբերությունները լարվել են, պատերազմի վտանգն օթում կախված է, միջդեռ ոչ բոլոր նկուղներն են պատասպարվելու համար պիտանի, ինչ է լինելու այս ամենի վերջը։ Արցախի հանրապետության 4-րդ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական է տվել։ Համաձայն սահմանադրության ազգային ժողովը պիտի նոր նախագահ ընտրի։ Հուսանք Նորընտիր նախագահը ճգնաժամային այս իրավիճակում ճկունություն կդրսևորի, պետությունը կղեկավարի խիստ կանոններով, օրվա հացին կարոտ, կիսակաց գոյություն պահպանողների կողքին չեն լինի արտոնյալներ, ում համար պերջ կյանքը շարունակվում է, չեն գործի ռեստորաններ, որտեղ անգամ հավի պանիր կարելի է գտնել, չգիտես ինչ կերպ ձերկ բերված վարելիքով վեր ու վարանող ավտոներ չեն լինի, կառավարման համակարգում գործից չհասկացող քաղաքացու համար օբյեկտիվ դժվարություններին սուբյեկտիվ դժվարություններ ավելացնող մարդիկ չեն աշխատի։ Պայքարը գոյաբանական է եւ նման շռայլությունների հանդեպ пассив վերաբերմունքը կխորացնի ներքին անհամերաշխությունը, սոցիալական բևեռվածությունը։ Երբ կռիվը կյանքի համար է, բոլորը պիտի հավասար լինեն։ Զրկանք ու տարապանք է, միասին կրենք ու դիմակայենք օգնելով դիմացինին։ Երկիր պաշտպաննել է, բոլորս պաշտպանենք եւ ոչ թե անգամ այս իրավիճակում սողանցքներ գտնվեն Արցախից հեռանալու համար։ Երբ բլոկադան նոր էր սկսվել, բարձրաստիճան մեկը հռետորական հարց է հնչեցրել դիմելով ժողովրդին։ Ուզում եք կոկա-կոլա խմել, բանան ուտել, թե պայքարել։ Իհարկե պայքարել, բայց ոչ թե մեկը պայքարի ցամաքացի համար մի կոնֆետ չունենա մանկանը տալու, իսկ ոմանք պայքարեն առաջվա պես կոկա-կոլա խմելով, բանան ուտելով։ Հարցնողը նկատի ուներ པարզ է պետական անկախությունը պաշտպանելու պայքարը։ Հավատացած եմ, ցամաք հացի համար օրերով հերթ կանգնողը ամեն կերպ պաշտպանելու է ու այս պահին էլ պաշտպանում է հայրենիքը կոկա-կոլա խմողներն ու բանան ուտողները վախենան իրենց պայքարը համարեն կոկա-կոլա չխմելը, բանան չուտելը։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի սեպտեմբերի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյան։